Maka saya tantang Berani tidak azan dan komat sebelum sholat raweh Kalau itu kita hasanah Lakukan di hadapan manusia Kita mau tahu apa tindakan manusia kepadanya ada. Karena itu hasanat Kenapa tidak boleh? Jawabnya tentunya Karena tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW Nah jawabannya adalah jawaban para ulama' Adapun yang berkaitan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif para mutaqaddimin mengatakan tidak boleh diamalkan secara mutlak. Dhaif yang dhaifnya ringan. Adapun yang dhaifnya berat, yang maudhu, yang palsu sepakat tidak boleh diamalkan. Sepakat. Yang dhaifnya ringan maka mutaqaddimin secara mutlak tidak boleh. Mutaakhirin seperti An-Nawawi Ibnu Hajar mengatakan boleh dengan syurut beberapa persyaratan ilmiah. Pertama, hadis itu tidak masuk dalam masalah hukum. Nah, kalau hadis nisbu sahaban dibawakan, satu hadisnya sangat lemah bahkan maudhu. Kedua, hadisnya berkaitan dengan hukum, tidak tepat. Syarat yang kedua tidak boleh dimasyhurkan. Hmm. Syarat yang ketiga tidak boleh langsung disandarkan kepada Nabi dengan menyebut qala, harusnya ruya, hukiya. Dan lain-lain persyaratan yang saudara-saudara harus baca. Ada bukti-buktinya. Karena agama kita ini Islam, yakni mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Jadi saudara bebas berbicara membantah apa bil ilmi dengan ilmu dengan tariqah ahli ilmu dan ada pembuktian-pembuktian ilminya dan diuji. Nah ini baru bahas dan inilah namanya kita meningkatkan peningkatan ilmiah kita. Jadi saya bicara di sini atau saya bukan untuk menggurui mutlak saudara sama sekali tidak ada niat seperti itu. Tapi menghadapkan, memberikan satu sumbangan ilmiah begini, lalu kita bahas. Karena memang, ya ini perlunya adanya pembahasan-pembahasan seperti ini. Pertanyaan yang kedua tadi, ya ini bagaimana, ya ini kalau kita apa namanya menjelaskan yang Al-Quran dan Sunnah lalu tidak bersinggungan dengan yang lain, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kaum Muslimin Nabi katakan akan berpecah belah menjadi 73. 72 terancam neraka, satu dijanjikan sorga. Ini Nabi SAW sudah katakan seperti itu. Tentu antara yang 72 dengan yang satu terjadi pertentangan yang hebat. Dan sesama 72 terjadi pertentangan yang hebat. Kalau saudara membaca kitab-kitab firqah dalam Islam, maka firqah Contohnya misalnya eh, firqah Syiah Rafidah. Berpecah belah menjadi berpuluh-puluh firqah. Satu sama lain saling melaknat. Khawarij berpecah lagi, Qadariyah berpecah lagi. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda orang yang berpegang dengan agamanya, yaitu dengan sunnah Rasulullah pada akhir zaman, seperti menggenggam batu bara api. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Gurabah. Tentu antara kebenaran dengan kebaik antara kebenaran kesesatan selamanya akan terjadi pertentangan. Tapi dakwah harus terus jalan. Dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah karena kita di sini para asatidah semuanya tentu bil mauizatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan itu bisa dilaksanakan tentu akan ada benturan tentu akan tapi bagaimana kita mengatasinya bagaimana kita mendakwakannya perlu kita mengetahui bahwa Islam fitrah yang bakal diterima oleh manusia tapi dakwah Islam tidak mungkin akan dapat diterima oleh manusia demikian baiknya yang secara hakiki kecuali berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dengan demikian dakwah sunnah merupakan dakwah fitrah yang akan diikuti oleh manusia. Memang Rasulullah SAW telah mengatakan bahawa umat ini akan umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah itu dalam hadis-hadis yang sahih saya kira ma'ruf hadis-hadis itu dibawakan oleh para ulama, diriwayatkan oleh para imam. Kesesatan yang 72 ini mengenai kesesatan akidah dan manhat mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa yang satu golongan itu, beliau menjawab ma'ana alaihi liyaum wa ashabi ma'an alaihi liyum wa ashabi yang aku bersama para sahabatku berada di jalan tersebut ini yang kita ikuti bukan tadi dicontohkan Buya Hamka rahimallahu dengan Abdullah Syafi'i bukan yang kita ikuti ma'an alaihi liyum wa ashabi yang aku bersama para sahabatku pada hari ini berada di jalannya yang satu golongan itu itu secara ijma bagaimana tafsirnya tentu kita perlu belajar bersama tafsirnya perinciannya Barangkali ada pertanyaan. Hah? Iya. Baik, masih ada waktu. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan jawaban tadi bisa jadi bekal bagi kita dan masih ada sesi di luar kita berikan kesempatan tiga pertanyaan ini silakan sebutkan nama dan belakang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, dan uh, MUI dan Jakarta Utara saya satu hanya usul hanya usul ini adalah sangat bagus sekali ya. Uh, saya yang kemarin saya lihat judulnya adalah merayakan sukses dalam dakwah ya uh, tetapi di sini di sini tentang bid'ah. Oh ya. Jadi saya katakan juga seharusnya MUI lain kali undang kita berdana bid'ah. Oh ya. Jadi kita sudah siap dengan berbagai dari dari Jadi Jadi kalau ini kita masih bisa, nggak bisa. Sedangkan kita punya dalil. Dalam pasal pasal juga, ya, sebenarnya Pak ya? Enggak, saya mengatakan bahwa kalaupun itu dolar, lah. yang itu dolar, lah. pasti dolar. Lah. Begitu. Nah, sekarang berbagi dua, entah. Bapak